إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أفضل مكتسب ووعدنا الله تعالى على التقوى أجرا عظيما وتكفيرا للسيئات وتفريجا للكربات وتيسيرا للأمور عباد الله إنكم شاهدتم الحملات الانتخابية في الأيام التي مضت وسمعتم على منابر التوجيهات التوجيهات الإسلامية لكم مآشر الرعية وللذين دخلوا في هذه الحملات وأعظم ما يتواصى به ويكرر أمر تعظيم الحرمات فإن الله تعالى عظم الحرمات وإن هذه الحملات اتسمت بانتهاك للحرمات وأعظم الحرمات حرمات الدين فإن دين الله تعالى أعظم ما في قلب الإنسان المسلم فلا يجرنكم حملاتكم الانتخابية أن تطلقوا ألسنتكم على على شعائر الله تعالى فإن الإنسان يتكلم بكلمة من رضوان الله تلحقه إلى أعلى, إلى أعلى الدرجات في الجنة ويتكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم وفي رواية يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا فاحفظوا ألسنتكم وعظموا حرمات الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما وصاكم الله كما وصاكم رسولكم صلى الله عليه وسلم بذلك وإن هذه النصائح وإن هذه النصائح الغرض منها كف آه، كف الايدي وكف الالسنه عن انتهاك الحرمات وللسلطات الامنيه دور بارز ودور مهم في في المحافظه على الحرمات وذلك ان الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران فعلى السلطات الامنيه ان يتخذوا الاجراءات الصارمه كما نشاهد يتخذ الإجراءات الصارمة في الأخذ على أيدي العادفين بالأمن والاستقرار في في ديارنا وألحوا عباد الله تعالى في الدعاء فإن وضعكم خطير كما شرحنا ذلك وكررناه مرارا وتكرارا واطلبوا الرحمة من الله تعالى وذلك بالدعاء وكثرة التضرع إلى الله والإلحاح فيه قال صلى الله عليه وسلم ألظوا بياض الجلال والإكرام ويقول الله جل وعلا ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين واحذروا من القيل من القيل والقال واحذروا من القيل والقال ونشر الأخبار التي لا صحة لها وتثبتوا وتبينوا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تبادروا بإلقاء التهم على الناس ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق, بتبي... إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أنه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك القيل والقال قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره, ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره, ويكره لكم قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعليكم بالحلم والأنا ولا تتعجلوا فإن العجلة من الشيطان إن العجلة من الشيطان وإن التعدة من الله وإن التعدة من الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا وبلغ عمر بن وبلغ عمر بن الخطاب أن جماعة من رعيته اشتكوا من عماله فأمرهم أن يوافوه فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أيتها الرعية إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير أيتها الرعاة إن للرعية عليكم حقا فاعلموا أنه لا شيء أحب لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه وليس جهل أبغض, وأبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه وقال أبو حاتم الرازي إن العجل, إن العاجل لا يكاد إن العاجل لا يكاد يلحق كما أن الرافق لا يكاد يسبق والساكت لا يكاد يندم ومن نطق لا يكاد يسلم وإن العجل يقول قبل أن يعلم وإن العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب فعليكم بالرفق يا عباد الله عليكم بالرفق والأناة فإن الرفق يم والأناة سعادة ولا تستعجلوا ولا تنشروا الأخبار التي لا تعلم أخباها قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمين مجدورا الله جل وعلا تقوى تتي أبدا تفكومي أي tsoro wurinta kuma Allah ya mana alkawari akan taqwa da lada mai girma da yafewar zunubai da yayewar baƙin ciki da takura a cikin dukkan tsanani da kuma sauƙi a cikin dukkan wahala don haka mai tsororin tsoron Allah babu abinda mutum ya yi tsororinsa a wannan rayuwa ya yi guzurinsa a cikin wannan tafiya da muke ciki zuwa ga ranar lahira irin tsoron Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya cika zukatanmu da tsoronsa muna hayyanzu muna cikin gabar zaɓe wanda da shi ne za a samu canjin hukumomi a cikin kwanakin nan mun ga irin ƙoƙarin da dukkan masu shiga takara suke yi na ƙoƙarin wato gabatar da kansu gare mu mu masu zafi da nuna irin bajintarsu da ƙwarewarsu da cancantarsu kuma a cikin waɗannan kwanakin an yi ta yin nasiha a kan mimbaran masallatai akan wato koyarwar addinin musulunci wajen haƙƙin 'yan uwantaka ta musulunci da wajen yadda ya cancanta kowane mai neman takara ya yi da wajen girmama alfarma wanda duk wannan nasiha nasiha ce wadda aka yi saboda Allah domin sauke haƙƙin da Allah ya ɗora ma'abuta ilimi da kuma abinda Allah ya wajabta ma al'umma na yin nasiha ga jagororin al'umma da kuma ga gama garin jama'a baki daya babban abu a cikin wa'annan nasihohi shine mu tsare abinda Allah madaukakin sarki ya tsare shi mu tsare alfarma domin lokacin neman zaɓe lokacin wato campaign ya sifantu da wato idanu ya idanu sukan rufe akan yi hankolo akan neman abu wanda wannan yakan sanya duk wata iyaka a ketata zubar da jini ya zamanto sifa ce ta irin wannan lokaci da kona dukiya da cin mutunci bal waɗansu ma kin kin harshensu akan iya akan haƙƙin Allah akan addinin Allah duk wannan yana daga cikin hadarin neman mulki wanda ya wajaba mu rinƙa ma junanmu nasiha kan mu kiyaye iyakokin Allah musamman wato harshe harshe shine babban abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan fuskokinsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace akwai abin da yake kifa mutane a kan fuskokinsu a cikin wutar jahannama irin abin da harsunansu suka girba sakin baki a kan abubuwan da suke masu alfarma suna da haɗari a cikin rayuwar musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai yi magana da kalma ta yardar Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi zuwa ga manya-manyan darajoji a cikin aljanna da kalma ɗaya mutum zai yi magana da kalma ta fushin Allah Allah zai jefa shi cikin rami a cikin wutar jahannama a riwayar imamu malik ya ce zai jefa shi tafiyar shekara saba'in a cikin wutar jahannama saboda haka mu kiyaye da harshen mu kiyaye bakinmu akan abinda Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi Allah ya girmama addininsa babu abu mai girma irin addinin Allah Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnoninsa da sahabbansa da makusancansa da kuma alfarmar rayuwar musulmi da dukiyar musulmi da mutuncinsa duk waɗannan abubuwa ne masu alfarma a wajen Allah kada abinda muke nema na wato duniyar nan wadda take ranar alkiyama hisabi za a yi mana ko da mun samu kada wannan ya sanya mu muke ta abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi alfarma ya ba shi martaba to sannan wannan duk abinda ake faɗa nasiha ce da wa'azi wanda take duk wanda ya ji tsakaninsa da Allah ya tsira amma wanda bai ji ba ya keta alfarmar 'yan uwansa musulmi da da jini da keta da zubar da jini da kona dukiyoyinsu da shiga cikin mutuncinsu to akwai hukuma akwai doka kuma kamar yadda sayyidina Uthman yake cewa abinda Allah bai kawar da shi ba da wahayin da wato wa'azin alƙur'ani Allah yana kawar da shi da karfin doka na haka muna kira ga jami'an tsaro su zamanto kamar yadda jagororin al'umma suka kira su suka gaya musu muhimmancin su tsaya tsayin daka wajen tsare zaman lafiya da tsare rayukan al'umma da dukiyoyinsu to su tsaya ba sani ba sabo ba bin san zuciya bal a tsaya a aiwatar da doka domin in aka aiwatar da ita shine kowa zai tsira azzalimi zai tsira a hana shi zalunci wanda aka zalunta zai tsira a kare shi daga zaluncin azzalimi to sannan muna ƙara tunatar da 'yan uwa musulmi cewa muna cikin gaba wadda take mai hadari a rayuwar al'umma gabar canjin mulki don haka mu yawaita addu'a an yi ta wa'azi akan sifo akan musulmi a zaɓi cancanta mu duba cancanta to tare da duban cancanta musan cewa sanin mu ne hikimar mu ce sanin Allah da hikimarsa da ikonsa ya fi namu mai tawassali da sanin Allah na gaibu da kudurar da yake da ita akan halitta da rahamarsa wadda ta yalwaci komai kan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana jagorori a wajen zaben nan waɗanda za su zamanto mafi alhairi mafi falala ga al'ummarmu da kuma ga ƙasarmu mu ci gaba da wannan addu'a mu yawaita domin Allah maɗaukakin sarki ba wani abu ne ya sa yake kyale mu ba tare da yawan saɓonmu da muke yi yake kyale mu yake yake yake kyale mu kar azaba ta sauka a cikin mu ya amintar da mu daga fitinu ba wani abu ne yasa yake haka ba illa addu'o'in mu kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum yace ubangiji na baya damuwa da ku ba dan addu'a ku ba saboda haka mu ci gaba da yawaita addu'a ga Allah jalla wa ala kan Allah madaukakin sarki ya sa ayi zaben nan lafiya a gama lafiya kuma Allah ya ba mu shugabanni jagorori a cikin wannan al'umma wanda suka fi dacewa suka fi alkhairi gare mu mu bayi da kuma ga kasar mu baki daya sannan mu kiyayi wato yaɗa jita-jita domin yaɗa jita-jita ita ce matakin farko na kawo barna a cikin al'umma sau da yawa al'umomi ba abinda ya sanya su suka shiga cikin halin da suka shiga illa wato yada jita-jita a da shekarun baya kamar lokacin da aka yi bala'in rwanda da burundi aka kashe wato aka kashe ɗaruruwan dubunnai na bani adam ya fara ne daga yada jita-jita to a da a lokacin jita-jita tana yaduwa ta hanyar kafofin yada labarai amma yanzu ga kafofin sada zumunta wanda yake za a ɗauki labari ba wata jarida ce ta faɗa ba ba wani gidan rediyo ba ballantana a ce a hukunta shi bal labari ne wani zai kirkire shi shirya shi ya yaɗu kamar yadda labarin gidan rediyo ko ya fiye da yadda labarin gidan rediyo ko labarin jarida yake yaduwa kuma ka ga kan cewa wannan labarin barna ce a cikinta a cikinta tsagwaranta don haka mu kiyayi waɗannan mu kiyayi ya haɗa wato labarurruka waɗanda suke ba su da tushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi ba da labari da zanci da wato da magana wanda ake tsammanin karya ce to shi ɗaya daga cikin makaryatan ne abinda ake tsammanin sama cewa ba daidai ba ne to idan kai ka zamanto makaryaci kamar yadda wannan hadisin ya nuna saboda haka mu kiyayi abinda muke karantawa da yaɗa shi mutane da dama cikin su rawa yake daga sun ji labari sai su yayata shi yayin da mutum ya ji labari ka tsaya ka nutsu ka yi taka tsantsan ka yi tunani ka ga yaya gaskiyar wannan labarin yake kuma in ma ya tabbata gaskiya ne me zai kai wata natija zai haifar idan aka yaya tashi alheri zai kawo da maslaha ko kwabarna zai kawo da sharri a cikin al'umma ko kwa baka sani ba to bai halatta ka yayata shi ba sai ka tabbatar cewa alheri ne amma yayin da kasancewar sharri zai kawo ko kana shakka alheri zai kawo ko shakka zai kawo to babu abin da ya cancanta musulmi ya neme shi irin salama irin aminci irin ka shiga ka zauna lafiya to zama lafiya shi ne kada ka yayata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana umartar ku da abubuwa guda uku yana umarninku da so muku abubuwa guda uku kuma yana ƙi muku abubuwa guda uku yana so muku ku bauta ma Allah kada ku yi tarayya da shi da bauta a cikin komai kuma ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarrabu kuma ku yi nasiha ga waɗanda suke ku jagororin ku a cikin al'umma kuma yana ƙi muku ƙila wa ƙala shi ne ya kazance wanda yake baka san ingancinsa ba kuma baka san natijar abin da zai kawo ba yana kuma ƙi muku yawan tambaye-tambaye kamar yadda yake ya muku tozarta dukiya wato almubazzaranci kuma manzo Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku nemi tabbatar da shi kada ku je ku cuci waɗansu mutane wato bisa jayinci ya zama to kun wayi gari kuna nadama akan abin da kuka yi musamman sha'anin zaɓe da bayyana natija lokaci ne mai tsananin haɗari kuma ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo haɗarurruka ne yaɗa jita-jita da yaɗa abin da bai tabbata ba musamman ganin kan cewar wayan nan tana hannun mutane a ƙasar nan da aka kiyasta sun fi miliyan 162 kowa yana da waya kuma a cikinsu kusan rabin waɗannan suna da wayar da ake amfani da wato hanyoyin sada zumunta saboda haka abin da zai kai labari zai kai ya zuwa gare su fiye da yadda labari zai kai ta hanyar rediyo ko ta hanyar kafofin sauran kafofin yada labarai don haka aita ka tsantsan a nutsu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a shajja abdulkais kana da sifofi guda biyu da Allah da manzansa suke son su shine wato haƙuri da sannusan haƙuri wato rashin wauta da kuma sannu-sannu a cikin al'amura saidina umar labari ya zo masa cewa waɗansu daga cikin mabiya 'yan al'umma talakawa al'umma sun kai ƙarar wato shugabannin da suke a kansu wato gwamnonin saidina umar sai ya umarce su da su zo masallaci yayin da suka zo sai ya tashi ya hau mimbari ya yi yabo ga allah ya kirarin ban girma a gare shi sannan ya ce ya ku mutane ya ku mutane ya ku jagorori ya ku talakawa ya ku mutane ya ku talakawa mabiya ku sani mu shugabanni muna da haƙƙi a kanku shi ne ku yi mana nasiha a ɓoye wato ko ba ka ganinmu ku yi mana nasiha wato ku rufe mu da alhairi sannan ku taimake mu wajen aikata aikin alheri ya ku jagorori talakawanku suna da haƙƙi a kanku to ku sani cewar babu abin da ya fi soyuwa ya zuwa da Allah babu abin da ya fi waya a wajen Allah irin wato haƙuri na shugaba da kuma tausasawarsa kuma babu wauta wadda ta fi ƙiwuwa a wajen Allah eh, wautar da Allah ya fi ƙin tafisa kowace wauta kuma tafi kawo bakin ciki a cikin al'umma irin wautar shugaba da kuma wato rashin yi zani a kan al'amuran da biyu. abu hatimun razi ya ce mai gaggawa a cikin al'amuransa da kyar zai kai ya zuwa ga manufarsa kamar yadda mai sannu-sannu da wuya a riga shi wanda yake shuru baya yawan kwarbato da magana da wuya na nadama wanda kuma yake sakin harshen sai ya ta surutu yana faɗan abin da yake so da wuya ya tsira mai gaggawa yana haɗin magana kafin ya samu sani yana amsa tambaya kafin ya fahimci tambayar kuma yana yabo kafin ya jarraba wanda yake yabo sai ya zamanto wannan ya kai shi zuwa ga makauniyar soyayya don haka nisan sannu sannu wajen al'amuranmu idan al'amari ya zo mana maimakon mu yayata shi mu mai da shi ya zuwa ga jagororin al'umma jagororin al'umma su ne malaman addini da shugabanni sarakuna da shugabannin al'umma sarakuna da hakimansu da dagatansu da masu unguwanninsu da limamai da malamai da kuma jagororin siyasa waɗannan an al'amari ya zo a mayar da shi zuwa gare su to kuma haƙƙin jagorori kamar yadda dina umar ya faɗa shi ne su aiki da hankali da sannu-sannu da rashin wauta babu abin ƙi a kan shugaba irin ya zamanto mai wauta ne ko kuma wanda yake ba zai iya sanya makansa linzami ba wajen yin abin da yake daidai ya yi sannu-sannu domin maganar shugaba tasirinta akan mabiya mai yawa ce don haka ya tauna ya auna kafin ya faɗi wani abu mu ci gaba kuma da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya Allah ya ba mu gabanni na gari Allah ya umarce mu da yin salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين المشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك أواهين الضالين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبرحمتك التي وسعت كل شيء نسألك أن تولي علينا الأصلح والأفضل للعباد والبلاد إنك على كل شيء قدير اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ngobari